pli bonas laudi ol mal laudi. Se temas pri cun laboro en la class chambro, tiam laudo estas pli effica ol mal laudo. Tion montras tri jara usona studaggio, ce ciu estis observatai pli ol 2500 gelernantoi en agio de quin gis dectu jaroi. La epocoi de la nigra pedagogico bon chance iam de longe estas passintai. Che estas pli bone laudi infanoin ol puni ilin, pritio hodiau regas interconsento. Tamen, quelcae pedagogoi avertas pri tro da bono, char se iu estas sencese laudata, tiam la laudo ne plu valoras, cae perdas signifon. Crome, laudo estu adequata, char ne realisma bildo prisimem, pobus pli mal frue ec causi multe da streso. Crome, opinias celcai pedagogoi, critico cae eraroi estas same gravai por la lern proceso. La nova studajo de la esploristoi de la Usona Brigham Universitato tamen supposigas, che laudado casas ancora ne suffice ofte, almenau se temas pri cun laboro en usonai baslerneioi. La esplorista teamo, dum tri jaroi, observis la instruadon en decnau baslerneioi en la statoi Missouri, Tennessee ca Utah. Tio estis en tute cent quindec unu lerneiai classoi, cun du mil quincent tridexesce lernantoi, en agio de quin gis dectu iaroi. En la duono de la classoi, la ge instruistoi devis sequi specialan instru concepton. Gi influu la conduton positive, cetio la infanoi iam estis antaue informitai, ciui sociai lertoi cae condutoi estas desiratai en instruado. Exemple, auscultado, ciam la instruisto parolas, levi la manon se oni havas ion por diri, cae similai aferoi. Do aferoi, ciui por infanoi, ciui nur de antaune longe estis en lerneo, estas ciel conate, ofte aparte malfacile plenumeblai. Se la infanoi obeas tiuin reguloin, tio ne estas considerata tiel estas cutime plei ofte kiel mem comprenebla, sed ili estas ce tiu metodo ancau laudatai por tio. Al neadequata conduto ali flanque la pedagogoi ne multe directu attenton. La comparae classoi estis tractatai de siai geinstruistoi kiel gis nun exterai observantoi nombris en ambau casoi laudoin cae mal laudoin. Ciel laudoi estis nombratai exclusive concretai positivai rimarcoi pri conduto cae ne pri productivo, ciel exemple, tion la tuta classo tre bone faris, vi sequis la instruccioin cae mal laute starigis vin en unu vizzo. Malfortai laudoi ciel, bonege! au dankon ne estis registratai. Ciel mal estis consideratai ciui negativai eldiroi, riprocioi cae minazoi, ciel, Kevin, mi diris al vi che vi cesu jeti paperon. Ne concretai rimarcoi cae rigardoi, ancao en citiu caso, ne nombris. Fine oni el calculis la proporzion inter laudoi cae mallaudoi, cae ciel tio efficas alla cun laboro. Ien montrigis, ju pli ofte ocasis laudoi, des pli bone attentis la gelernantoi. En classoi en ciui estis pli da laudoi, cae apenau mallaudoi, la cun laboro estis pli alta, je prescau 30 procentoi, or se nur mal ofte ocasis laudoi, au se ocasis precipe mal laudoi. La laudo estas lautio tauga rimedo por pli fortigi desiratan conduton dum instruado. Laula esploristo et io povus helpi precipe al tiui infanoi, kiui jen ca jen condutas mal au al tiui, kiui havas mal ce lernado char pli fruai studajoi iam estas montrintai, che existas cun texto inter la cun laboro en la instruado cae la productivo. Sur tiu voio, do la laudoi pobus conduci fine ancao al pli bonai notoi. Ciu shatas esti laudata por siai clopodoi, clarigas esploristo. Tio estas grava rimedo por acceli la membalor senton der Infanoj